zertan dira iPhoneak, iPhone bat, bakizue telefono famatu hori, lehena, Edge, deitzen zena, bi milata, zazpian atera zuten. Ez duain espaldi azkenean, eh, duela, bederatzi urte. Alta, ahunt zaharkitu emaiten du lehen telefono horrek, lehen iPhone horrek gaur egun, zutu deuzetako balio, gehiengoaren zat, bederen uh, telefonoaren sale guzien zat. iPhone, Apple, horrek, iPhone lauese, iPhone bose egindu geroztik galtzekoa bada, mehazinketa batzuek dena zeseki ezautzen dute, ama bos bat, eh, uste dut, atera dituztela behatzi urtez, ama bos telefono desberdin, Andan abate, eh, funtsian eta batzuek aldiz, eh, be, aldiguziz, aldatu dute, fite-fite, modelo berria ateratzen du apelek behar dut. Jakin, azken iPhonea 6S dela eta bikaina dela. Orotarat, zazpideun milioi iPhone saldu ituzte munduan. Eta noren bizkarrean, eta bai, berriz zuen ametsa utxiko dut gaur, eh? barka zazie benan liburu bat atera da eta aski interesgarria maiten du. Yang txinatarak idatzia du, besteak beste, Yang ez da edo nor, langilea baita, iPhone famatu hauek egiten dituen enpresa batean. Milaka eta milaka gazte dira, jang bezala lantegi hauetan lanean ari direnak, amabi horren egunean, gutxi gora bera, ekonomia mundialaren alde iluna funtsian, ongi zaitea saldu nahi digun mundu horrek, pobreenak erabiltzen dituenak bere komertzioa elikatzeko. Agon deitu argitaletxeak beraz agertzen du liburu hau eta hiru langileeri eh, hitza emaiten du orotarat. Foxconn deitu enpresan lan egiten dute Apple, Amazon, Nokia, Google, Microsoft edo Sony lan egiten dute. Artikulu batek aipatzen duenaz, irakurri beharriko liburu bat, gure smartphonean edo smartphoneen egiazko kostua ulertzeko. Yang Tianyu Shulitzi Oiek denek amasei eta hogeita bost urte hartan dutuzte eta ber perfila dute denek. Gune pobreetan sortu eta onditu, aita txita amatsik eziak, haien burasoak lanean ari zirelako irian. Interneten sortzarekin gazte oiek ere beste amets batzuekin dira buruan iriaren alde ederrak gogoan mundu oksidentalarenak. Eta hortarako ere enpresa hoietan sartzen dira gaizki tratatuak langile bilakatzeko, eh, enpresa mundu horiek Foxconn enpresako buruak eh, ongi irudikatzen eh, du adibidez, militar ohia da bera, eta berak ala dio, nagusi batek bere gain hartu behar du eta diktadore izan behar du, denen onerako dena den berak errandu, bere ametsa da langile guziak makinekin ordezkatzea, robotak bakarrik, merkeago litaike biztan dena, eta gena fiteago, gehiago ekoiztu, sos gehiago, bere sakelan. Sistema horrek bezer sortzen du, jende uh, eh, ahunt hautsia dena, suizidio hainitz badira, jendeak lanean ere hiltzen eh, dira, jadanik makina batzu bezala kontsideratuak direnak, Ebe, langileak deshumanizazioa, maipatzen dute alienazioa, alienazioa makina bilakatzen dira ekoizpenaren izenean. Juk berak kondatzen duen bezala, lantegian sartzeko egunean, bere eskua atera, erien marka hartu zioten eta zenbaki bat eman zioten bere identifikatzeko. Efe, oita malau zazpimila, egunta berrogei. Baina bo, alta, Txintxoak dira nagusiak, goizero, how are you, nola zira, eta langileak, good, very good, bebai, behartuak baitira, erantzutea, eta erraita, biziki naiz, hori da ere, sistema, liburua irakurtzekoa beraziduriz, iduriz, bonik ez dut irakurri, baina gomendatua, deitzen da, la masin et ton seigneur et ton maître. Beste estilo bateko hautsa, e, orain txetan hitz eta putzen zuten eh, zinuten zinutenarena ere edera baldin bada. Hau eh, Damien Juradorena da eta Amerikar folklariak bere leku haukaren du sari hastelen urdinak emankizunean. Joanes eta Patxik ekoizten duten emankizun hau sari behatziontan duzia itzordua eta beraz doziak nagusia artista honen inguruan. step down for a time. We will walk on a long road to unwind. I met myself there, saying go home. trade. Yellows and blues are the ones I still wear today. Yeah, they knock me out man. They barely move. nola berden behar den estatu bat horra da behintzat, eta folklaria eta sari beraz euskal irratietan entzungai duzien eman kizuna, astelen urdinak hilabetero egiten dutena patxita joan esek, eta beraz, uh, eh, oien doziak nagusia, artista honen inguruan izanen da behatzietatik haintzina. Eta mementuz, uh, jakin lasterida itzufiarri gurekin izanen da, la ere, sare sozialetan, be, kortxika, ipagai, kortxikan, uh, eh, Twitteren, ari baitira lanean batzu, baina sustut terrenoan, amnistiaren aldaria kortxikan, tenore juben mugimentu independentista Kortxikako gazte taldeak Bastia eta Ajaxioko prefekturak okupatzen uh, baititu e, uh, prefekturak okupatzen eta tenore untan Twitterren beraz uh, informazioak zuzenean emaiten baitituzte prefetarekin dira eta Frantziako justizia ministroarekin kontaktuan sartzea galdetzen dute eta kontaktuan sartzea segidan, eh? simpleki hau da haien galdea momentuz nahi bat duzu segitu, eh, hoien e, eh, hainzinamenduak nolakoak diren dola iru horren guti gora bera iruzpala horren eh, prefeturan sartu dira gazteak kortxikakoak eta beraz ea zer emaiten duen dena den hor prefetarekin dira eta nahi dute Frantziako Justizia Ministroarekin mintzatu eta e, kortxika justuki jakin aipagai e, dela telezelulosa eman kizunean katakrak iruñako ostatu liburutegi gunetik hor ateratzen den proiektu berria da telebista saio bat eta aldiuntan, beraz, kortxikari interesatu dira titulu honekin, independentismoaren garaipena, hizkuntza eta xenofobia. Korsika? Je suis détective. Vous connaissez la Corse Du tout. Ah, c'est ennuyeux ça. Pourquoi Dans l'île, les codes ne sont pas les mêmes que sur le continent. Vous allez où, monsieur Askotan, izaten ditugu... izaten ditugun informazio gehienak, eh, ba, mugimendu... Movimiento independentistei buruz edo naziorik ez duten e, herrialdei buruz egoten dira pasata ba, ba talde mediatiko handien e, galbaetatik Juan Etxenike eta Edoi Etxarte beraz hemen uh, mintzatu dira gogoetatu dute uh, gune hortaz, kortxikaz eta kortxikako egoeraz uh, gai desberdinak hartu zerran bezala eta ez ezaguna zitzaienari interesatu dira eta eh, beraz eh, telebista hontan partekatzen dute telezelulosa deitzen den emankizun untan katakraken web gunean oita marbat minutu irauten du. Iraitz, gurekin orain eta ez tabak arik gainer dago, eh? Eta joan hasten aktualitatean uh, martxoak sortzi bagenuen eta hori loturik ere uh, eh, aieten aldeko mugimendu tipi bat ere agertu da uh, eh, bastugu berriz bilduma haiginen. uh, baina hoien aldarrietaz edo aldarri batzuetaz arituko harituko gira iraitz zufia hori, atxaldean atxaldean aipatu dugu ba, ziren zonbait pertsona, baina eh, ezain beste behogei eta mar bat pertsona ziren hor eh, mobilizatuak, manif eh, Eh, mugimenduko kideak uh, bezala orkesten eh, ziren gehienak. Manif purtuz uh, eta aldari batzu uh, homoseksualen uh, ezkontzaren aurra posizionatu ziren eta gero ondotik beste hainbat uh, posizio ere aldarrikatu zituzten. Uh, manif purtuz ez da mugimendu berria ere, hori eh, azpien baratzen alda. Ez baina hor formatu dira, ala ere, esko, eh, homoseksualen eskontzeko eh, eskubidearen aldeko eh, eh, erreforma hori izan dela eh, gobernamenduan. Eh. Antolatu dira, beraz, aldarri batzuen gibelean? Bai, bo, deia esititzen zirenak, baina hor antolatu dira gehien bat. Eh, eskontza horren eh, kontra posizionatu dira argiki, eta ondotik PMA eta GPA... Eh, den kontra. Mm, iritzi publikoan, eh, sartu dira, azkenean hori egiten aldugu. Eh, eta horrein arte, barbait zirenak hainbeste entzuten, edo eh, egia da, antolatze prozesu gertu denetik, hoien iritziak ere leku bat hartu du ez da bai dan? Bai, ez da gainera, aldi batzuek bat egin dute, eta sartu dira hortan ere, ba, hor mhm. dugu mm. eskuin mutuja, eta uh, adibidez hemen baiuna aldean eh, Monsignor Jaie horren uh, eh, posizio argia ere eta olako jendeekin hoien uh, hitza leku publikoetatik uh, Uh, Ihati, telebistat, alekoetarat eriza eramana izan da. Mm, Eliza tradizion, tradizionalistaren indartzea ipatzen dugu, benen azkenean uh, behar bada da gehiago ipatzen delako, eta beti hor present izan baitira ere. Ba, nire ustez beti izan da jende bat uh, ola pentsatzen zuena, eta beti izanen da, eh? Fa, ba, baleroski, baina eh, hor, nire ustez, eh, benetan antolatu dira, eta ikusi dugu ala ere gainera poderea bazutela, animaleko manifak egin dituzte ere, eh. <laughs> bon, ez, voilà. gira, ez gira bakarrik ez eh? studioan oartu zisten <laughs> bezala iraitz bere niniarekin ordugu, bon, ala ere segitzeko uh, gaian hor aipatzen ginuen eh, bon, abortua eta bar bada gaietan, mainan gehiago gai bat interesatzeko da uh, sortze artifizialen gaia hori zen manif purtu zen ere aterazen uh, gaia edo salatzen zutena, ez zutela nahi homoseksualek be eskubide hoiek horiek uh, eh, ukaitea. Bai, beraz, argipen ala ere asiaintzin, PMA eta GPA ipatzen ditugularik, eh, PMA ezan nahi du prokreazioa medikalman asiste. Eh, hori, uh, deia egiten da, bada, aspaldi. Hori da, dibidez, fekondazioa in vitro horiek. Ba, beraz, oiek praktikatzen direnak eta legalak direnak aspalditik. Eta ondotik badugu GPA, uh, gestazioan purotrui, hori dira uh, gehiagontzuten duguna uh, lemer portez horiek. Hori adiz, aldiz debekatua da... Uh, uh frantziak uh, estatuan. Mm. Deiak gipen bat itzen gainean za, askotan biak bai. nahasten dira eta adiakin behar da, PMA hori deia ba, erabiltzen dela, deia egiten dela eta hainitz, hor aipatua zen gauza zen, homoseksualei eskubide hori irekitzea. Mm Mm. Eta hor, uh, aipatzen aldugu ere beste eztabaida bat ere eh, zentanik... Eh, hori ipatzerakoan beste zerbaiti pentsarazidit, uh, eh, joanen urtean, uh, be martxoak sortzikari justuki, uh, eh, emaztek diote elkartak uh, gomitatu zuen uh, begizon bat, Alexi Eskudero, liburu bat idatzi zuen, uh, piskat gogoeta egin zuen horren inguruan, nola be uh, sortze prozesu medikalizatu horiek, merkatu baten arriskoa bazela gibel hortan, eta hori salatzen zuen. Bera, erraiten zuen, ez naiz eh, eskuineko alderdikoa, bat ere, ezkertiar eta eh, militante bat naiz, baina justuki nire lagunak ustentuarik uh, eh, burukatzen eskubide horren aldenik, alde ilun hori azpimaratu nahi izan dut. Bai, bera, azken finan, uh, PMA oien, uh, ernalketa artifizial oien, kontra da denentzat. Hori da. Simpleki. Eta zergatika. Berak erraiten du, uh, bon, eh, ernaltze eh, prozesu natural hori ezin bada egin, gara eh, dut eh, emaztearen gorputzean, ez badu lortzen emazte batek eh, ahudun izaiten, jasoinak badirela. Ahazoin desberdin batzua ipatzen ditu, horietan kapitalismoaren jasoina ahazoina adibidez, streza stresa eragiten duena, lanean adibidez, eta horrek ez duena emazteari emaiten edo parada usten momentu uh, normalean uh, auja egiteko. Bai, gorputza, gorputza e- blokatzen duena. Da, Gorputza blokatzen duena, eta bera, beraz, ernalketa artifizialoien kontran da, uh, simpleki, uh, uh, egiten baitu, Oien, horren gainan eragiten dituen gauzak, uh, gauzen gibelean, eh, animaleko sistema ba, antolatu bat badela, bo kapitalismoaren eh, baitan dena, eta e ekonomikoki ere animaleko sistema antolatu bat uh, bada beretakoa. Mm. Bere, Zentak, ia da, hori maiten zituen adibideak, uh, adibidez estatu batuetan, eh? beti hartzen dugu hau, baina ez da hor bakarrik hori gertatzen. Badituzu webgune batzu, eh, klikatzen duzu, nahi nuke hor bat eh, begi urdinekin, uh, ileakola, intelektual maila gorako batekin, fe, bada selekzio bat egiten dena, biziki landierosa dena ere, fe, uh, eugenismoa eta pixkat baloratzen duena, eta hautatzen duzu, uh, nini perfektua, fa, junt, eh, zozoa da, hori, bai, bizkila hori, Baina ekstremo bat da, la ere, uh, estatu batuetan, ekstremo hainitzetan dira, eta hortan ere bai, Uh, badira egi batzuk, uh, hemen dik aurbil, eh? Espanya haipatu nun PMA eta horiek uh, legeztatuak diren, dibat bat horren inguruan eta olako uh, uh, delakorik izan behar dira, baina ez estatu eta batuetan bezala. Hemengo uh, eh, emazte Euskaldun hainitz joaiten da uh, donostirat, eh, uh, eh, uhun joan gabe, PMA horiek egiteko. Uh, Jaiten dut emazte uh, homoseksualak, zeta frantzian homoseksualeko horrein arte debekoa bazutan. bai, egi batzuetan legebedi bat bada, eta legedi horrekin ez da horako dejapaz horietarat erortzen. Ez da aurrik erosten, ez da, ez da horako komerzio bat horren inguruan legedia zehatza delarik astatu batuetan, denetan estremoetan gira. Eta azkenen hor, eh, be, Alexi ere erraiten zuena, ere bazen hor, ideia, eh, be, mazte batek aurrik ez badu ukaiten ahal, beraz, aipatzen ginen, ba, zirela um, hainitz, eta diaturri horiek, behar kontutan hartu, e, gina intzin, be, azkenen diaturri horiek, Onartu, eta be minorekin egin eta beraz baliatu medikalizazio eta merkaturi. Bai, hori jaiten du, baina negia da azken finan eh, diaturien gainean pixka bat, eh, begiratzen badugu pixka diaturiak zain diren eta hainitz badira bai. bada... Eh, estresa ipatu dugu. dugu, gero bada dola guti betitagiogo aipatzen da ere, um, asdira ipatzen uh, pestizideak, adibidez, uh, eh, maztietan ezartzen dituzten pestizideak direla um, endokrino uh, hormonen uh, kutsatzaileak, hori da, hasteko uh, zerbait eragiten dutenak, horiek uh, badira, badira minbiziak, horiek denek horien denen, denen diatorria um, ezagutzen dugu, baina gainean eragiten al ote dugu, benetan. Batzuen gainean... Ba, Bai, eta, eta denbora, zenta zut pentsatzen, adibidez maastietatik bat batean pestizide guztiak entzen badira, egun batetik bestera pestizideak desagertuko direnik, nire ustez hori urte eta urteetako prozesuak izango dira, garbitze prozesu horiak, minbiziarekin diatorria berez ez ugoin ongi ezagutzen. Eh, bon. Egia da, badakigu kanpoko zerbait dela eragiten duena amaztearen hori badakigu, nire ustez, ala ere, medikuntzaren aintzina penetaz mintzatzen algira ere, Eta niretzat uh, olako uh, fekondazio eh, in vitro horiek laguntza bat besterik ez dira justuki uh, ongi zaite batentzat eta uh, jakin behar dela ere uh, olako prozesuetan txartzen diren emazteak eta bikoteak. Eh, momentu txakak pasatzea dituztela, ez da ezago mina sufritzen dute emazteak, eh? ala ere ez da bat ere uh, ez da pentsatu behar gauza egesadenik, sufrimendu bat da, on, on bat entzat. beraz bai berdin jatuhiaren gainean eragin behar da, eta segura askita, asten algira, ez eh? du batak ez du besteak entzan, nire ustez. Ongi zeita aipatzen baituzu justuki eh, hortaz ere pentsaketak iteko, eh, galdera iteko. Fe, ongi zeita bai zer eh, absolutuki bikoten batek nahi badu aur bat. galdera da ere zergatik nahi, nahi duen eh, bai, aur bat. Hori da horren gizarteak eskatzen du uh, giza, famili modelo bat. Eta famili modeloa da uh, aldatzen ari da pixka bat, baina da aita ama eta aurrak. Beraz egia da orain bikote guziak, bikotean direlarik. Uh, be egiten dituzte eta biziki zaila da uh, pentsatzea edo ulertzea bikote batek jaiten badu ez dugu duguna aurrik edo emazte batek jaiten badu ez dut gogorik aur bat ukaiteko ere hori jendeak ez integratua hori zaila da entzutea eta bada presio bat alde hortatik eh, nire ustez ere bai uh, uh, kondutan hartu behar dena ere bai mm eta gaitik nu zergatik nahi duten aurbat, eta gero uh, absolutuki be aurori nahi bada, uh, be, ez badu gorputzak eman nahi, medikalizazioaren bidez pasatu ordez, ere uh, beste manera batzu izaiten aldira. Bai, hor bada, beti adopzioarena, biztanena. Adibidez. Baina da, <clears throat> adopzioarena berezia da, uh, prozedura bizkiluzea da ere. Uh, bai, uh, baina nori ere problematika bat izaiten. Bai, eta, eta kasuz, eta adopzioaren bai. kasuan ere diskriminazioa bada, zenta... Eta ere merkatu bat bada. Merkatu bat, eta gainera, nahi baduzu hor bat adoptatu, behar duzu ekonomikoki, eta... Bai. Eh, egoera hona izan, ez da bax eta bax, eta hori adibidez, ez da dena irekia, gauk egoera batan, badakigu krisi ekonomiko gainera horrekin, bon, benien eh, da ez lukela <laughs> adopzioaren uh, mm eskubidea ukango. Bai, beraz, uh, egia da, ojere, bon, ez da argumentu hona parean diren uh, kontrako horiek hori hain dute adopzioaren uh, adibidea, beran ez da bat ere hon bat. Mhm. Bo, ebe, eh, bo, dena den hor bada pentsatzeko eta be horrekin utziko dugu uste dut uh, <laughs> alarmak dio duela gaurko uh, eh, iraitz uh, zufi aurrean edo zuzerbait gehitu. Dere ustez, uh, oraindik uh, emazteak gira uh, arazo horren erdian eta uh, manif pur uh, tuz horien uh, uh, aldarikapenak, faltsuak dira. Euh, PMA hori euh, uh, legeztatua da aspalditik, uh, egiten da aspalditik, eta bapatean homoseksualen eskubideta zasten girelarik uh, iratzartzen dira, eta hasten dira justuki euh, familiaz hitz egiten. Nire ustez biziki mugimendu hipokrita da, eta eta egia da, hor uh, gibelean niretzate PMA eta GPA eta olako Eh, gaian gibelean dena oraindik eta berriz emazaren askatasuna da. Eh, bere gurputzaz zer egin nahi duen eta bere ongi zaitaren zer behar duen. Eta hori bak, norberak bakrik badakigu eta ez dugu eh, eh, olako jendearen e, behar. Iraiz, hitz horiek ilan agortuko gira, mil esker eta ondoko liarte! Eta laster aitor errazkin gurekin bere iritzia emanen du gaur eta seiak laurden gutitan aldiz gure gomita. Imano lasa izango da Gipuzkoako foru aldundiko diputatua eta bereziki bozera mailea. Gaur erramezala baiunan itzarmen bat izenpetu baitute Gipuzkoa eta departamenduak laurteko mugaz gaindiko itzarmena irugarrena da gisa hortakoa. Seetasunak galdeginen dizkiogu bostak erdi mementu zeuskal iratietan berriak Bernadet Argeinekin. Bihi latxalde untan ondagoako enpresa batean izan den zapartatzean, agantzale entzat horma egiten duen fabrikan gertatu da leherketa ondagoako portuan, amoniakaren gatik gertaktu litaikeela hori uste dute. Angelun, agantzale bat da urera terori atxaldeuntan, bere untzia uzkalita, surflariek ikusi dute gertatzen zena, bere ala joan dira bere soko eta kavalie ondartzarat ekarri dute. Itxasuan barna petrola bilatzen duten enpresa hundien gailura pauen iraganen da piri lastapenean munduko petrola eta gaza kompainia handienak jinen dira horren salatzeko elkarteek kontra gailur bat antolatuko dute, horien artean da eskualeriko bizi mogimendua ekintzak ere egiteko txedea dute, lehena eguerdi untan berean ere mandute bomon jauregiaren gibelean den uraskan alegiazko petrola solaren ateratzeko muntadura bat ezagi dute eta egin dute marea beltz bat gertatzen balitz bezala. Mugaz gaindiko lankidetzarako hirugarren itzarmena izenpetu dute Gipuzkoako foru aldundiak eta Pireneo Atlantikoko departamentuak 2006-2000 hogoi arteko akordioa izanen da, bereziki gizarte politika komun bat ere maiteko asmoarekin. Industriaren astea egunetik eh, orziralerat, gazteentzat eh, industria saileko lanbideak ezagutzeko aukera izanen da, hitzaldiak, erakusketak eta enpresa bisitak eh, eginen dira astean zehar eta angelun aste guzian enbaldituen astea da hainbat gauza antolatu dituzte horre, mintzaldi, kontzertu, kirol, eta igandean elkartasun bazkaria izanen da itxu batentzat xakur baten erosteko.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 Martxoaren hogeita batean, astelenez ez harratxeko sortzietan, azparneko herri elkargotik zuzenean izango gara. Bertan, sei haute txik izanen ditugu, Alain Iriart eta Beñat Kasono gobernantza ipatzeko, Jean-Claude Iriart eta Jean-Pierre Iriart fiskalitatea aipatzeko, Aian Dezokajoz eta Antion Kurutxarri hizkuntza politika ipatzeko. Gaualdia Euskaraz segitu, Euskal Edabideetan zuzenean, martxoaren hogeita batean, astelenez, arratzeko, zortzietan. Itzeeta pot hotz itzeeta potz, itzeeta itzeeta itzeeta potz vozkiizeeta pot hozkiizeeta du du itzeeta itzeeta itzeeta bo Prentxan gai nagusi tenore hontan, orain aipatzen zuen eh, gaia Bernadetek bi hildako dira ondagoako Santa Clara izotz enpresan izan den eh, leherketan. Bizkaiko suhiltzaileak amoniakoarekin lotu dute leherketa. Erreskate lanak bukatu dituzte jadanik eta suiltzaileak baztertu egin dute langile gehiago zauritu denik. Urteko amairu eta amalau garen behargin hilak lan istripua beraz eh, hemen kondatzen duena berriak eh, leherketa ondaroan eh, tituluarekin argazki bilduma bat ere proposatzen du berriak, eh, bon, kanpotik ikusten dira, suiltzaileak lanean, besteak beste. Hala, berrian titulu nagusi tenore untan, eta bestalde behondarua, beti gai nagusi ere, bigarren gaiaren zat, han eh, baita gune bat mendia erortzekotan dena, jadanik uh, euntalaro gai familien zat, aterbea atseman behar dute, jarolaritzak laguntza galdegindu, Eh, be hor toniak aitortu duelarik erori egingo dela kaminalde ondoko mendi egala uh, etxe hoien gainean aski eraikin berriak direnak uh, eh, polemikatsua den gaia eta be, berrian aipagai dena tenorontan gaina Música D ereduko institutu bat eraikiko dute aliz sanduzelai auzoan bigarren ezkuntza Euskaraz egin nahi duten da proiektu hau, obrak 2008 sortzirako bukaet, bukatuta egoitea esperudu Nafarroako gobernuak. Eta erran bezala lankidetza itzarmena berritu dute gipuzkoako aldundiak eta Pirineo Atlantikoetako departamenduak klaster gure gomitarekin aipatuko duguna eta Berrian ipar euskal erriko itzan ere irakurgai. Argian eh, Twitter eta dirazpen askatasuna berreunta berrogei euroko isuna Twitteren Espainiako erregea iraintzea gatik. Jose Maria Baskez epaileak berreunta berrogei euroko isuna jarri dio Ernest Bru Balentziarari Espainiako eh, be, erregea iraintzea leporatuta Twitteren itzak ezpaitira libre uh, azken aldietan ikusi dugun bezala. Gipuzkoako foru aldundia ipagai ere argian Markel Olan hori eta beraz Gipuzkoako aldun nagusiari egin elkarrizketa berriari eskaini dio elkarrizketa eta argiak hemen berri sartzen du. Ea jotan Euskararekin kompromisoa duenak ahalegina egin behar du alderdi osoa implikatzeko. Euskal Gintzaren eta instituzioen arteko elkarlanaren alde uh, azaldu da Gipuzkoako ahaldun nagusia. Euskal Elkarrizketaren bilduma hemen argian eta osoki beraz berrian irakorgei duzien. Euskal Eta bestalde artikulu interesgarri hau ere refusiatu krisi globala um, azpitituluarekin uh, Europaren jokozikina bost puntutan egiten du Mikel Garziak refusiatua gainetik entzeko denak balio du etikatik eta legetik urrundiren politika eramaiten du 2000 eta amabian bakearen nobela jaso zuen Europar batasunak joitarazteko. Titulu nagusiak beraz bost puntutan eh, Europaren jokozikina aipatzeko. Ostikoka Turkiarat eh, ikuskizun danteskoa Grezian lehengo eta bigarren, lehenengo eta bigarren mailakoak legea zer da hori eta bukatzeko iruzura argian beraz osoki irakur Beste gaietan aldiz eh, kaseta puntu eusen eh, argian ere eh, tenure hontan gai nagusi dena barkatu. Mila preso hoi baino gehiago Euskal presoen etxeratzearen alde. Eunka eh, preso eta jeslari hoik amnistiaren norabidean Euskal preso eta jeslariak etxerat adierazpena aurkeztu zuten. Uh, atzo, usurbilen Euskal presoen etxeratzearen alde lanekitaren egitearen garantzia azpimaratzeaz gain. Apirilaren amazazpian Bilbon manifestazio bat antolatuko dutela iragarri zuten. Zuten. Pirineo Atlantikoek hitzarmen berri bat aldiz negoziatuko dute Nafarroarekin mugaz gaindiko elkarlana bultzatuko duen hitzarmena negoziatuko dute eta hori bimilata amazazpian kaseta puntu eusen aipagai eta baionako portuak ateak idekiko dizkio marokoko merkatuari. Hau ere kasetan titulua eh, horrek ateak idekiko dizkie eskualdeko zenbait enpresei apirilean baino lehen, lehen algeriarekin gisa edo bai egintzen gisarat, eh, zerbitzu hori martxan jartza ikertzen ari dira. Eta laborari gazteak instalatzea lagundu titulu honekin media bazken haipagai uh, eh, Siberoako erri elkargoak izenpetu duen itzarmena zafer eta uh, eh, departamentoko gamberarekin eta titulu nagusietan ere gaur be, uh, eh, aipatzen bezala David Gramon eta Joantxo Esnal, Joantxo Esnal atera direla presonde Eta bukatzeko, sudoesten lanaren legedia zer bada tekstu berri untan bertxio berriaren analisia beraz. Uh, oiek erranik iritzia orain zuri, aitor errazkin. Greziara iristen ari diren Siria, Afganistan, Iran eta beste herrialdeetako errefusiatuen egoera egunetik egunera larriagoa da. Europar batasunak jokatzen ari den papera berriz penagarria baino lotxagarriagoa da. Angela Merkel eta Europar batasuneko hainbat buruzagik Greziako herriaren interesen inguruan zorrak kitatzeko aitzakearekin harturiko neurriak biziki azkarrak izan ziren. Gogoratu dezagun eurotik kanporatuak izateko mehatxoarekin ere ibili zirela. Azken hilabete hauetan Greziako herritarrek zernolako lekzio ematen ari diguten. Beraiek dira bereziki heltzen diren errefusiatuak errezibitu, eta lagundu, babestu, elikatu eta zaintzen dituztenak. Bitartean mugak itxi eta bertan aurkitzen diren errefuxiatuak kanporatzeko neurriak hartuko dituztela jakin izan dugu. Nire miresmena Txios uartean edo idomi herrian Mazedonia eta Grezia arteko mugan duten guztia eskaintzen ari diren herritarrendako. Mire, esker, aitor, errazkin. Laster, gurek ilan imano, lasa, ukanen dugu hemen eh, gomita gisa, gipuzkoako foru aldundiko diputatua da, eta sustut, eh, bozera mailea gaur izenpetu duten itzarmena, edo behitu duten itzarmena, azkenean, eh, departamendua eta gipuzkoako foru aldundiaren arteko hori, gure aipagaietan, Laster musika pixka bat. Lehenik Andrea eta Txakura kantuarekin Big Boy taldea proposatzen dautziet. Big Boy taldeak disko berri bat atera nahi du eta hortarako dirua ere galdetzen du. Hain zinetik, behintzat haien diskoa erostea, beti crowdfunding eh, kampaina uh, eh, bultzatuz. Karena.eu webgunean, Big Boy diska berria lagundu nahi baduzie, oita ezortzi egun falta dira eta zomait eurorik truka zuen diskoa ukanen duzie, gustuko bali maduzie, beraz, entzun! Baina gutxia hora urbin du eta ez da txakurrona Aginka egingo dizu aukera bate badio zu horregaiti dago lotuta erdoi duta dago etxapasko bidoi urtutatik Gaiztoa baina eskubiko bideko etxeko txakurra gaiztoa eta beltza, gaiztoa eta beltza, gaiztoa eta beltza. Eskubiko bidetik joan etxe bat eskerretan etxe alboan txakur bat, txakurraren gara urbildu gabe etxeko atea, jo Andre batek zabalduko dizu atea, da eskubiko bideko etxeko Andrea eta kafe eskeniko dizu eta baita madalenak ere, sekulako madalenak egiten ditu eskubiko bideko etxeko Andreak, eta hau baldin bada eta beroa egiten badu sexu ere eskeniko dizu, eta orduan zugitu zi berak ez zaitu behar duko, emakumena baita eskubiko bideko etxeko Andrea, emakumena baita eskubiko bideko eskubiko bideko etxeko Andrea. taldea erramezala eta aipatzen nuen, eh, talde hori lagundu nahi bauzue beren disko berria ateratzeko. Karena.eu webgunean duzue itzordua, zuen laguntzak eh, bost euro eta berrogei eta eun euro artekoak izaiten aldira. Zuek ikus zuen esku beraz, eh, bostak eta berroita zazpi dira eta orain gure gomitaren tenorea. Itz eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. 2006-2008 lau urteko itzermen, itzarmena izenpetu eta beraz berritu dute gaur Gipuzkoako foru aldundiak eta Pirineo Atlantikoko departamenduak gurekin horren aipatzeko. Imanol, lasa, ratxalde Arratzade hori arantxa. Gipuzkoako foru aldundiko diputatu eta bozera mailea, bereziki gaur, eh, Jean-Jacques Lasser eta beraz Markel Olano ondoan jarri dira. Itzarmen horren eh, izen petzeko, irugarren uh, eh, itzarmena da, gisa hortakoa. Elburua, zein da itzarmen honena? Ba, gure helburu nagusiena da bai iparralde, Akitania kasu honetan eta Gipuzkoako Foru Aldundia bin arteko harremana egonkortu eta probetxuzko errazioak eta ekimenak aurrera eramateko hitzarmen bat da. Orain arte egia da bi erakundeek e, lan bikaina egin dugula orain arte, batipat e, gizarte politiketan, gizarte sozialetan, eta egin nahi duguna da, mendik aurrera baita itzalmen horren eh, arira, bai beste esparru batzuetan, kultura, muikortasuna, euskera, gobernantza ona, bueno, gai horietan ere, lanketa berezi batzuk eh, egin. Eta hori da, batipat gaurko helburu nagusiena. Mm, um... Gero, abia puntua, ze ikuspegitik egiten az. Azkenan, e, eh, itzarmen horren eh, abia puntua ipatzeko departamendua eta gipuzkoaren artekoa da. Euskal Herria ote du helburua, ala, e, Europan ikusten den mugaz gainiko beste, beste itzarmenak bezalako einean da. Adibide bat jartzearen ez da, baiuna eta donosti bitarte hortan, zeireun mila pertsona bizi dira egunero, hor e, pertsona guzti horiek, bai enpresa, bai kultura eragilek, egunero egunero dinamika oso propio bat eh, daukate. Beraz, Europara begira, moga ezkaindiko ekintzak izoizko garrantzia dute. Eta gukulatzen dugu, e, egia da mugak e, eh, fizikoak bintzat desagertu egin direla, baino e, mentalki, oraindikan moga hoiek ere baditugula, ez da, kasutan. Eta zenbait arazo, ba, partekatzeko, erronka batzuk ere partekatzeko, berberrezko direla horrelako e, itzarmenak eta horrelako lan egiteko e, gogoak. Adibidez, Alzheimerren kasuan, e, 2002an, e, horrelako topaketa importante bat egintzan, jakin da, 2000 eta mabian bakatu. E, endaian azemaren inguruan e, mugaz e, gendiko kongresu bat e, egin genuen, eta hor, ba, zenbait aditu ekarri genituen, ezta? Edo, oinarrizko harretarako e, gure zerbitzu sozialak koordinatzeko, ba, neurriak e, hartu genituen baita, baiparaleko eta gure teknikariak e, batera lan eginda. Edo, zentroak, batzuk eta beste dauzkagun zentroak ere, elkar ezagutzeko bisitak egin genuen, eta eta ezagutuz, ba hobetu, ezta, lankidetza, lankidetza hortan. Bueno, ba Gauza berdinak egin nahi ditugu, baino beste zenbait esparrutan. Adibidez, ba, esan bezala e, beste jambro bat jartzearen, endaia eta iruneko zuhiltzale parkeak ere, horrein artea hartu emana arlazioak bada dituzte, baina horre ere, edo emergentziei, emergentziei aurre egiteko, ba, ulertzen dugu, itzalmen honek ere lagunduko duela edo gardentasunaren inguruan, parteatzen inguruan, open dataren inguruan ere, baduzkagu hor zenbait arlo, Europatik ere lagundu, laguntzeko pres daudenak, e, ba, batipat, e, eh, bueno, ba, ba, mugaz gendiko erlazio hortan, batera aurkeztu ezkero. Beraz, ikusten duzunez, gai asko, esku artean. Uh -huh. uh, Zehaztasunak, galdetzekotan, alere itzahmen hori begira, lau urtetarako itzahmena da, uh, zein dira proiektu konkretuak zakita, ez garaioa ipatzen badugu, garaioa jaloan, uh, eh, baiona eta donostiaren arteko lotura hori aski komplikatua da, autobus zuzenik ez da, tren zuzenaren gaia adibidez hortan sartzen dute da? adibidez hori, adibidez ere badago e, aeroporturako zuzeneko e, autobusak antolatu eta hobetu nahi ditugunak, adibidez, e, baiona donostiko autobus zerbitzuak ere e, hobetu nahi ditugu, frenkuetzak hobetu nahi ditugu, moigurtasunarekin eta azpigitulekin ere lotuta hor daukagu baita peajen inguruan, ondo dakizunez, e, zenbait momentutan ere e, eh, atasko, atasko egoten dira, bai, mugan, eta hoiek ere ba, nahi ditugu konpondu, eta batez ere opor gareetan gertatzen diren hoiek eh, ba, bueno, ba, gertatu ez daitezen, ba, elkarlanean eta lantaldean ere konpondu. O, zer ekarriko du itzarmen horrek e, Euskaldunei, Euskal Herriari eta Euskal Kulturari, Euskal Espirituari? Ba, azkenean, hemen herri badago, eta bai iparraldean eta bai hegoaldean hizkuntza hizkuntza badukagu gure bihotzetan eta gure ahoan eta da euskera eta euskera zere lan egitea oso importantea da e, eh, euskadunen artean bai, bai alde batean eta bai bestean, mugaren alde batean eta bai e, bestean. Eta e, guk garuntza joten genenean ere oso etxean sentitzen gera, oso gustora e, sentitzen gera ba, partekatuz, bai partekatuz gure arazoak eta baita e, gure erronkak. Beraz, uletzen dut baita kudeaketaren ikuspuntutik ere euskera txertatzea bi erraritateak txertatzea itzarmen batean, elkarlanean hori de oso garrantzitsua dela. Beraz, naiz eta epe txiki ertainean ez ikusi emaitzak, epe luzera erakunden arteko errazio hauek, Nafarra barne, Nafarroa barne, ba, uretzen dugu oso mankorra izango dela. Uh, Hortaz, justuki, Euskara aipatzen baituzu, hor, uh, eh, aste buruntan agertu da, Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusiaren elkarrizketa bat, Euskal Gintza, bereziki azpi du, Euskal Gintzarekin indar bat egin behar dela, mugaz gainiko elkarlanean, eh, Gipuzkoak zer, zer ekartzen aldu itzarmen horrekin, Euskararen zat, eta jakinez hemen, be, Euskararen ofizialtasunik ez dela, zer lagu laguntza ekartzen aldu? Bueno, egia da, baita gipuzkako fura dunditik, e, eh, bai euskal kurritu nanean, inguruan, baita ikastolen elkartekin ere eh, lankidetza oso importanteak eh, burutu izan ditugula, bai, eta guri uste dugu ditzeke baita ezkuntzati, bat ipat euskaren ere, bueno, ba, ba, bez berezi bat ematea. Egia da, diputatu nagusia, bimaiagoia gotan aipatzen du, Euskararen bide gurutze baten dagoela, e, pauso importante bat eman bar dugula danok e, e alde, egunero erabiltzen, bai larlean, bai familian, bai kalean, eta hortan ere apostu berezi bat egiten ari gara gipuzako foraldun dian. Eta nola ez, e, iparraldean ere, naiz eta arazoak e, egon, hemen bezala bai, e, bide gurutze dagoen bide guretze hortatik eh, ateratzeko ba, egin barreko lan guztiak eh, eh, oso importanteak dira. Batipat, elkartekin, eragileekin eta erakunden eh, artean. Eta gaur ere azpimaratu izan da akideaneko e, eh, eh, honetan ere, ba, euskarak izango duela berezko presentzia. Mm, eta justuki berdin bukatzeko, e, segitzen noten duzue Ipar Euskal Herri Elkargo bakararen gai hori, zer diozue LEP proiektuaz, jakinez be, gaur jacques departamentuko kontsilu buruarekin izenpetu duela Markel Olanok eta bera aurka dela? Bueno, hor e, guk e, eh, orain goz e, eh, da entzun eta errespetatu, bai, egia da gaia e, atera izan dela, bai, eta datu batzuk jaso ditugula, baina guk orain amendikan egualdetik ere behar duguna da hobeto jakin zer nolako garapena izango duen horlako e, erabakiak. Beraz, e, ari gara garapen hortan zer gauza gertatzen eh, ari diren, zeren eta, bueno, jakimene badakigu, dimisio batzuk badaudela, eta, bueno, horrek ere eragina izango duela gure erlazioetan. Imanol Lasa gurekin eh, eginuen Gipuzkoako foru aldundiko diputatu bere ziki bozera maile gisa gaur egan bezala. itzarmena berritu baitute Gipuzkoak eta departamenduak gaur lau urterentzat, zat gurekin egonik. Zue jarantza, eskerrik asko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Txillardegiren borroka abertzalea liburua ipagai astertuntako goizbegin, goiz sudupe idazlearekin. ipagai pako sudupe idazlearekin.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 urdinak. Astelen urdinak, beraz, gaur gauean duzie itzordua eta eh, be, lehen emaiten nuen aipatzen nuen bezala, jadanik antzidut dute izena, estatu batuak artista batekin duzie itzordua bereziki. Damien Jurado Amerikar Folklaria, ukanen dute doziak nangusi, sari behatzi Hemen sortzigaren gazte egunaren ere kantu hau atera da eta bideoklipa ere ikus gaiduzie xarean. Egunak zorri nahi arraitzen du egan zerua Eterratza aztinguz, uste egingo ditu Gazte hona metzako loretak Gazte zetik bakoaz garen gazte eguna urdunan zen aste buru untan eta berazatze gabek taldeak kantu hau eta bideoklip hau beraz proposatu zuen esarean duzie, ikusi nahi baduzie. Txillardegiren borroka bertzalea liburua ipagai aste hartuntako goizberin, pako sudupe idazlearekin. Eta horrekin agurtzen eh, zaituztet gaurko eta hitz eta putzen bihar itzordua eh, Martin Kitxo gurekin izanen da eta misterio bat eh, argitu du iduriz edo argitzekotan da ikusiko kertatua izan zaizue pentsu dut deneri bezala bi galtzerdietarik bat galtzea, beti bat, istan da bietarik bat. Eta nundik edo da, be ez dakit, baina berak iduriz misterio hori argituko dauko bihar itzetaputzen bostak eta seiak artean. Sheikhak Euskal Herritetan